Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ այսօր ծրագրում Բերքի տոն Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղնախարարության նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 11-ին հերթական անգամ կազմակերպվեց Բերքի տուն ամենամյա միջոցառումը։ Արցախի գյուղմթերքների եւ արտադրատեսակների նմուշների ցուցահանդես տոնավաճառը, որը հանդիսանում է գյուղմթերքների արտադրության տարվա գլխավոր ստուգադեսը, նախորդներից տարբերվեց թե տեսականու եւ թե մասնակիցների թվի առումով։ Ավելի քան 500 մեքենաներով իրենց արտադրանքն են ներկայացրել հանրապետության շուրջ 200 համայնքների տնտեսվարողները։ Գյուղնախարարության կողմից ֆինանսավորվել են տրանսպորտային բոլոր ծախսերը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Լեռնան Ղարաբաղի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, Հայաստանի հանրապետությունից ժամանած հյուրեր, գործարարներ։ ԼՂ գյուղնախարար Արամ Մխոյանի ուղեկցությամբ նախագահ Բակո Սահակյանը շրջել է տոնավաճառի ղեկավարներով ցանոթացել ներկայացված գյուղմթերքներին եւ արտադրատեսակներին։ Խնդիրները լուծենք եւ հնարավորություն կտանք մեր օգտագործողներին, մեր ուղագործներին, ֆերմերներին անխափան կազմակերպելու եւ միջև վերջ հասնելու իրենց աշխատանքը Փաշաթաղի շրջանի Ալաշկերտի գյուղապետ Բաբկեն Նավասարդյանը գոհ է, որ իր ղեկավարած համանքից շուկա բերված գյուղմթերքը վաճառվում է շուկայականից ցածր գներով եւ ունեն բավականին գնորդներ։ Բարլավասարդյան, ինչ տեսականիններով եք այսօր շուկայում։ Գրեթե ամեն ինչ, մրգեր տարբեր տեսակի, բանջարեղեն տարբեր տեսակի, թրջուններ, միս, պանիր, ինչ գյուղում աճումա բերել են։ Սա մենակ ձեր գյուղ։ Այո, համայնքն է։ Այս պայի դրությամբ ինչպեսի շուկա է ձեզ համար, գոհ են գնորդները։ Համ գնորդնակո, համ վաճառողը։ Իսկ գները։ Շուկայականի համեմատ ցած է, որպես տոն հասկանալի է, որ տոնը բոլորի համար ինչ որ չափ էժան ենք վաճառում։ Օրինակ ինչ արժե կար մի պոմիդորը։ 150 դրամ։ Պանիրը 1000 դրամից 1500 դրամ տարբեր տեսականիներ կան։ Ցանկացա իմանալ գնորդների կարծիքը։ Արցախի պետական համալսարանի դասախոս Սիրուն Բաղդասարյանը համարում է, որ նման միջոցառումը գյուղնախարարությունը պիտի ոչ թե կազմակերպի տարին մեկ անգամ, այլ Նման տոնավաճառները պետք են եւ հաճախակի կազմակերպել եւ ոչ թե տարին մեկ անգամ։ Իսկական ժողովրդական տոնախմբություն է դարձել եւ արևտուր եւ նվակներ եւ երգ եւ ժուրնայի դիմեր ավանդական ձայնը շատ լավ տրամադրության մեջ են ժողովուրդը արևտուրը շատ լավ գնում է։ Կան ապրանքներ, որոնք շուկայականից ցածր են, բայց ցավոք սրտի կան նաեւ որ բարձր են։ Լավ կլինի, որ վերահսկեն գնացուցակները եւ առաջարկեն որ เป զի գյուղացիները իրենց ապրանքը շուկայականից մի քիչ էժան վաճառեն, որ เป զի դառնա իսկական տոն։ Տիկի Բաղդասարյան, աշուն տատիկի գոգնոցից ինչ եք ձեր տուն տանում։ Սոխ ենք գնել ձմերվա համար, դթում ենք գնել, տարբեր բաներ, միս, օղի եւ այլն։ Գոհ ենք շատ լավ միջոցառում է սա, բայց լավ կլինի որ տարին մի քանի անգամ լինի։ ԼՂ փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանի կարծիքով գոհե քաշուն տատիկի գողնոցից Իրականության մեջ եթե գողնոցը լիքն է լինում ոչ միայն թորներն են ուրախանում այլ ուրախանում են բոլորը եւ իրենց շրջապատում են տատիկներ որոնք գողնոց են կրում սա փոխաբերական իմաստով ձեր խոսքին փոխաբերական պատասխան ես վստահ եմ որ 2015 թվականը Արցախի արտադրողը Արցախի յուղի ռամիկը Արցախի սնունդ վերամշակողը պետք է գող լինի որովհետեւ իրականում 2015 թվականը երկի տարի էր եւ այսօր երբ Ստեփանակերտիները վայելում են այդ բերքը, վստահ եմ, որ ինչ որտեղ նաեւ պարտավորեցնում է մեր համաերկրացիներին, որ 16 թվականին ավելի շատ պետք է աշխատեն, որովհետեւ եթե արտադրողը ունի սպառող, ողջևորվում է եւ արտադրողը եւ սպառողը։ Այդ առումով այսօր մենք Ստեփանակերտիներս պիտի ողջևորենք մեր համաերկրացիներին, որ նրանք տուն վերադառնան որ պատրաստվում են 2016 թվականին ավելի եռանդով տրամադրում։ Իսկ եթե փորձեք զուգահեռել անցյալ տարվա ու այս տարվա հաշմանդոնը։ Այո, շատ։ Ամենակարևորը ես տեսնում եմ նոր վերամշակողներ այստեղ։ Հենց նոր տեսա մսի պահածոյի արտադրությունը, արդեն առաջին արտադրանքը, որին երկար ենք սպասել, որին սպասել ենք նաև այն իմաստով, որ մենք կոչ ենք արել եւ բարձրաձայնել ենք, որ մեզ համար մեծ պատիվ է եւ մենք արցախցիներս մասնակից ենք մեր բանակի կերակրման գործին եւ ես սեղանի վրա տեսա զինվորի բաժին մսի պահածոն որը պետք է 2016 թվականին արդեն մատակարարվի մեր բանակին։ Տեսել եմ նաև այլ արտադրամասեր, որոնք որ ամենամեծ դերակատարությունն են ունենալու մեր գյուղերի զարգացման համար։ Ուրախացա, երբ իմացա, որ դոշաբի դիֆիցիտ կա, եւ վերամշակողները բողոքում են, որ այս տարի մեր երկրում դոշաբ քիչ է արտադրվել։ Սա մի նոր կոչ է մեր ժողովրդին։ Այնպես որ այսօր կարծում եմ ոչ միայն ես, այս շատ-շատերն են ուրախությամբ բաժանվելու այսօրվա տոնից։ Ճանաչված գործարար Միքայել Վարդանյանը կիսեց իր տպավորությունները, զուգահեռներ անցկացրեց այս եւ Գերմանիայում կազմակերպվող նույնադիպ տոնավաճառների միջև։ Պատկերացնում էիք, որ Արցախցի աշուն տատիկի գողնոցը այսքան առատ կլինի ու բուրումնավետ։ Իհարկե ես մեծ կարծիք ունեմ Արցախի մասին ու պատկերացնում եմ ու հիմա ավելի հպարտ եմ, որ այսպիսի արտադրողներ ունենք, այսպիսի գյուղատնտեսություն է զարգանում մեր հայրենիքում, մեր Արցախում։ Գիտեմ, որ դուք աշխարհի նմանատ տիպ տոներին շատ եք մասնակցում, կան տարբերություններ, նմանություններ, թե տոնը ընդհանրապես տոն է, վերքի տոն, բարիքի տոն։ Մեկ շաբաթ առաջ Գերմանիայում էի, ասեմ, որ մեր տոնը ավելի լավ է կազմակերպված, ավելի հաճելի է ու ավելի շատ արտադրատեսակներ ունենք, ու ես հպարտ եմ դրանով։ Պարոն Վարդանյան, ուխտվելով առիթից ցանկանում եմ իմանալ ինչ պահեր ապրեցիք, երբ լղանախագահի կողմից, Արցախահայության կողմից ապարգևատրվեցիք։ Սանորություն չէ ապարգևը ձեզ համար։ Ես հպարտ եմ մեր ամբողջ կոլեկտիվի անունից, քանի որ դա միայն իմ ապարգևը չի, դա մեր 7000-անոց կոլեկտիվի ապարգևն է եւ ես ուրախ եմ եւ պարտավորված եմ համարում մեր ազգի առջեւ, որ մենք մեր կոլեկտիվով պետք է կարողանանք ամեն ինչ անենք մեր հայ ազգի պատիվը բարձր պահենք։ Միջոցառմանը առանձին շուք էին հաղորդում շրջանների, մշակութային կոլեկտիվների գեղարվեստական կատարումները։ Աշնանգույներին խառնվեց եւս մի երանգ՝ գնորդների աշխուժությունն ու բարձր տրամադրությունը, նաև այն, որ այս տարի բավականին առատ էր աշուն տատիկի կողնոցը։ Բարեկամներ դուք լսեցիք հաղորդում Բերքի տոն Ստեփանագերդի վերածննդի հրապարակում։ Եթերում գոհական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը՝ օգտակար խորհուրդներ, դերևների այրումից առաջացած դառը ծխի հետևանքները։ Բոլորիս հայտնի է, որ աշնանը դերևաթափից հետո թե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ թե ԼՂՀ-ում հավաքում եւ այրում են դերևները, ինչը մեծ վնաս է պատճառում շրջակա միջավայրին եւ մարդու առողջությանը։ Դերևների այրում նախտոտում է օթը, առաջացնում է շնչառական ուղիներ եւ երբեմն էլ հրդեհի պատճառ է դառնում։ Ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված մտնողորդային օթի պահպանության մասին օրենքի համաձայն մեջբերում արգելվում է կենցաղային եւ արտադրական աղբը, ինչպես նաեւ դերևաթափից առաջացած թափոններն այրել բնական մչավայրում, նրանց շրջակայքում։ Փաստորեն տերևների այրումը օրենքով արգելվում է, իսկ ինչ պատիժ է սպասվում օրենքը խախտողներին։ Հայաստանի Հանրապետությունում վարչական խախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 85-1 հոդվածը կարգավորում է շրջակա մջավայրի պահպանության առնչության որոշակի հարցեր, մասնավորապես տերևաթափ Թափից առաջացած թափոնները բնական միջավայրում, բնակավայրերում, դրանց շրջակայքում այրելու համար նախատեսվում է նախազգուշացում կամ տուգանք քաղաքացիների նկատմամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 50 ապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ 200 ապատիկի չափով։ Շարունակում ենք ծրագիրը՝ Պտուղ բանջարեղենի պահպանման պայմանները։ Գյուղմթեր կարտադրողների հիմնական նպատակը ոչ թե արտադրանքի քանակության աճն է, այլ դրանց իրացումն է շահեկան գներով։ Այդ պատճառով էական նշանակություն ունեն պտուղ բանջարեղենի հետ բերքահավաքային մշակումը, տեսակավորումը, փաթեթավորումը, իրացման ժանգետների երկարացումը, այս ամենը թույլ է տալիս զգալիորեն բարձրացնել արտադրանքի մրցունակությունը եւ ստանալ մեծ եկամուտ։ Պտուղ բանջարեղենի պահպանման համար լայնորեն տարածված մեթոդ է սառնարանում պահելը։ Պահպանման տևողությունը կայունությունը որոշվում է մի շարք գործոններով, ինչպիսիք են մշակաբույսերի մշակության վրա հողակլիմիական պայմանների ազդեցությունը, սորտային առանձնահատկությունները, ճիշտ պարարտացումը, ագրոտեխնիկան, ռոռոկումը, վնասատունների հիվանդությունների եւ մոլախոտերի դեմ պայքարը, բերքահավաքի ժամկետներն ու միջոցները, փոխադրման եւ իհարկե պահպանման միջոցներն ու պայմանները։ Պտուղ բանջարեղենը, որոնք նախատեսվում են երկարատև պահպանության համար, պետք է լինեն առողջ, ճանենան վնասվածքներ։ Պտուղ բանջարեղենում ընթացող բոլոր բիոքիմիական process-ները կախված են ջերմաստիճանից։ Բարձր ջերմաստիճանի դեպքում պտուղ բանջարեղենը սկսում է արագ թոշնել եւ դառնում է ոչ պիտանի։ Այդ իսկ պատճառով չափազանց կարեւոր է, որ երկարատև պահպանման համար նախատեսված բերքը հնարավորինս արագ սառեցվի։ Հավաքված բերքը սառնարանում տեղավորելուց հետո երկարատև պահպանումն ապահովող հաջորդ ամենակարևոր գործընթացները շնչառության եւ գոլորշացման process-ներն են։ Այդ պատճառով պտուղ բանջարեղենի արդյունավետ պահպանման համար անհրաժեշտ են ջերմախոնավության ռեժիմի, թթվածնի եւ ածխաթթու գազի օպտիմալ խտության ստեղծումն ու պահպանումը, ինչպես նաեւ էթիլենի հեռացումը։ Այսպիսով, պտուղ բանջարեղենի քաշի նվազումը զգալիորեն կրճատելու եւ պահպանման ժամկետները առավելագույնս երկարացնելու համար անհրաժեշտ է։ Բերքահավաքից հետո որքան հնարավոր է արագ սառեցնել արտադրանքը եւ հետեւել պահպանման օպտիմալ տալու ցուցանիշներին։ Այսպես օրինակ, խնձոր պահպանման ժամկետը 1-ից 8 համիս, տանց 1-ից 6 համիս, սալոր 1-ից 8 շաբաթ, դեղց 2-ից 6 շաբաթ, խաղող 4-ից 6 ամիս, բալ 3-ից 7 օր, կերաս 2-ից 3 շաբաթ, ելակ 5-ից 7 օր, մորի 2-ից 3 օր, հաղարջ 7-ից 28 օր, սեղ 1-ից 3 շաբաթ, գազար 4-ից 8 ամիս, կաղամբ 3-ից 7 ամիս, ծաղկակաղամբ 2-ից 4 շաբաթ, սմբուկ 1-ից 2 շաբաթ, վարունգ 1-ից 2 շաբաթ, պագդեղ 1-ից 3 շաբաթ, սխտոր 6-ից 8 ամիս, նոր կարտոֆիլը 3-ից 8 շաբաթ, հին կարտոֆիլը 4-ից 8 ամիս։ Բարգամներ ավարտեցինք օրվա թողարկումը, այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատորներ Նադեժդա Դոլուխանյանն ու Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։